En Elie het voortgegaan en gesê, Wacht een bykie op mij, en ik zal u inlig, want daar is nog genoeg te sê tot eer van God. Ik zal mijn kennis van ver af opbouw en aan mijn skepper reg verskaf. Want waarlijk, mijn woorden is geen liens nie, een wat volkomen is in kennis, is bij je, kijk, God is geweldig, nogthans ach hy niks gering nie, geweldig dier kracht van verstand. Hij laat die godeloos in je leven niet, maar aan die elendiges verskaf hy reg. Hy trek sy hoe nie af van die regverdige nie, maar bij konings op die troon laat hy hulle sit voor altijd, zodat so hulle verhoog is. Maar als hulle in kettings geklink is, gevang word in bande van elende, dan gee hy aan hulle hul dade te kennen en oortredinge, dat hul gedrag hoogmoedig was, dan open hy hulle oor vir die tuchtiging en sê dat hulle moet terugkeer van ongerechtigheid. Als hulle luister en omdien, dan breng hulle al daar dier in voorspoed en al jare in aangenaamheid. Maar as hulle nie luister nie, dan kom hulle om dier die spies, en hulle blaas die asem uit sonder kennis. Maar die godeloose van hart koester neid, hulle roep nie om hulp as hy hulle bind nie. So sterwe dan hulle siel in die heeg en hulle lewe soos die van skansiens. Red die elendige dier sy elende en open hulle oor dier verdrukking so lok hy dan ook uit die mond van die nood na onbeperkte ruimte en na die behagelijkheid van die tafel wat vol is van vetspuis. Maar hy is vol van die oordeel oor die goddeloose, oordeel en strafgerig sal hy aangryp. Want pas op dat woede in die verloop bij die bestraffing in die grootheid van die losprijs in die verlei nie. Sal hy geroek om hulp voorbring waar daar geen nood is nie, en alle moendelike krachtsinspanning van hy. Smag nie na die oordeelsnag wat volke wegneem uit hulle plek nie. Neem in acht, wend jy nie tot ongerechtigheid nie, want dit verkies jy liever as elende. Kijk, God handel verhewe in sy kracht, wie is een leermeester soos hy? Wie het om sy weg voorgeskrywe? En wie het gesê, wie het onrecht gedoen? Denk daaraan dat sy werk moet verheerlik waar die mensen van sing. Al die mensen zien dit met welgevallen aan, die sterfling aanskou dit van ver. Kijk, God is groot en onbegrijpelijk voor ons, die getal van zijn jaren is onaspeerlijk. Want hij trekt waterdruppels af, hulle sif meer bij zijn mistige weer als reen wat die wolken laat neerstroom, laat afdruk op baie mensen. Ja, kan iemand die uitspreiding van die wolken verstaan, die gekraak van sy het. Kijk, hij spreidt sy lig om uit, en die dieptes van die sedert oordek hy. Want daarmee oordeel hy die volken, gee hy voedsel in oorvloed. Altwee sy hande oordekke met weerlig en gee daaraan bevel in die aanvaller. Sy donderstem kondig om aan, die vee selfs dat hy optrek.